beshinchi pora niso surasining yigirma to'rtinchi oyatidan boshlanadi yana erli xotinlar nikohi ham harom qilindi magar qaramog'ingizdagi joriyalar bundan mustasno bu Allohning bitigi farzidir ana shulardan boshqa ayollarga zinokarona emas balki mollaringiz mahr bilan uylanishingiz sizlarga halol qilindi ular bilan nikoh orqali yaqinlik qilishingiz bilanoq belgilangan haqlarini mahrlarini beringiz mahr belgilangandan keyin o'zaro kelishsangiz xotin o'z mahridan kechsa sizlar uchun gunoh yo'qdir albatta Alloh ilm va hikmat egasidir sizlardan kimda kim ozod mo'mina ayollarga uylanish imkoniyatiga ega bo'lmasa qo'l ostingizdagi mo'mina joriyalardan biriga uylanaversin Alloh iymoningizni biluvchiroqdir sizlar biringiz biringizdandirsiz ya'ni siz ham joriyalar ham bir insonsiz bas ulardan o'zlarini tutgan fohishalik qilmaydigan va maxfiy o'ynashlari yo'qlariga hojalarining ruxsati bilan uylanaveringiz va mahrlarini me'yorida beringiz erli bo'lganlaridan keyin agar buzuqlik qilsalar ularga ozod ayollarga beriladigan jazoning yarmi berilur bu joriyalarga uylanish sizlardan qiyinchilik buzilib ketishdan qo'rqqan kishi uchundir joriyaga uylanishdan sabr qilishingiz o'zingiz uchun yaxshiroqdir Alloh kechiruvchi va rahimli zotdir Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilish sizlarni ilgari o'tgan haq yo'ldagi zotlarning yo'llariga hidoyat etish va tavbalaringizni qabul qilishni xohlaydi. Alloh dono va hakim zotdir. Alloh tavbalaringizni qabul etishni xohlaydi shahvoniy hissiyotga tobe bo'lganlar esa to'g'ri yo'ldan o'ta og'ib ketishlaringizni xohlaydilar Alloh sizlarga shariat ahkomlarini yengillatishni xohlaydi axir inson zaif yaratilganda ey iymon keltirganlar mol mulklaringizni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemangiz o'zaro rozilik asosidagi tijorat bo'lsa u bundan mustasno shuningdek o'zlaringizni bir biringizni nohaq o'ldirmangiz albatta Alloh sizlarga rahm shafqatlidir kimda kim shu qotillikni adovat va zulm yuzasidan qilsa albatta biz uni do'zaxda kuydiramiz bu esa Allohga osondir agar sizlar man etilgan gunohlarning kattalaridan saqlansangiz kichik gunohlaringizni sizlardan o'chirurmiz va sizlarni rohatbaxsh manzil jannatga kiriturmiz. Alloh biringizni biringizdan biror ne'mat bilan ortiq qilib qo'ygan bo'lsa sizlar uni hasadgo'ylik bilan orzu qilmang erkaklar ham o'z kasblaridan ulush olurlar ayollar ham o'z kasblaridan ulush olurlar hasad qilish o'rniga Allohning fazlidan so'rangiz albatta Alloh hamma narsani biluvchidir. Har bir kishi uchun ota-ona va qarindoshlar qoldirib ketgan narsa merosdan oluvchi merosxo'rlarni paydo qildik. Qasamiyot ahdu paymon qilgan kishilarning esa ulushlarini beringiz. Albatta Alloh hamma narsaga guvohlik qiluvchi zotdir erkaklar xotinlar ustidan oila boshlig'i sifatida doimiy qoyim turuvchilardir sabab Alloh ularning ayrimlari erkaklarni ayrimlari ayollardan ba'zi xususiyatlarda ortiq qilganim va erkaklar o'z oilasiga o'z mol mulklaridan sarf qilib turishlaridir ayollar ichida solihalari bu Allohga va eriga itoatli g'oyibga Alloh saqlaganicha himoyatli ya'ni erlarining sirlari mulklari va obro'larini saqlovchilardir xotinlarning itoatsizligidan qo'rqsangiz avvalo ularga nasihat qilingiz so'ngra bu ta'sir qilmasa ularni o'rinlarda aloqasiz tark etingiz so'ngra bu hamkor qilmasa ularni majruh bo'lmagudek darajada uringiz ammo sizlarga itoat qilsalar ularga qarshi boshqacha yo'l axtarmang ekansiz albatta Alloh oliy va ulug' zotdir agar ular er xotinning oralari buzilib ketishidan qo'rqsangiz er oilasidan bir hakam xotin oilasidan bir hakam yuboringiz agar er xotin islohni xohlasalar Alloh o'rtalarini muvofiqlashtirgay albatta Alloh bilimdon va xabardor zotdir Allohga ibodat qilingiz va unga hech narsani sherik qilmangiz ota-onalarga esa yaxshilik qilingiz shuningdek qarindoshlar yetimlar miskinlar qarindosh qo'shni yu begona qo'shni yoningizdagi hamrohingiz yo'lovchi musofirga va qo'l ostingizdagi qaramlarga ham yaxshilik qiling albatta Alloh kibrli va maqtanchoq kishilarni sevmaydi ular o'zlari baxillik qilish bilan birga boshqa odamlarni ham baxillikka buyuradigan va Allohning o'z fazli bilan bergan ne'matlarini yashiradigan kimsalardir. Kofirlarga esa xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Mol-mulklarini odamlar ko'rsinga riyokorlik bilan ehson qiladigan, aslida esa Allohga ham oxirat kuniga ham iymon keltirmaydiganlarni Alloh sevmaydi kimgaki shayton do'st bo'lsa naqadar yomon do'st u mabodo ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltirib Alloh rizq qilib bergan narsalardan ehson qilgan bo'lganlarida ular zarariga nima ham bo'lar edi Alloh ularni yaxshi biluvchidir albatta Alloh bir zarra miqdorida ham birovga zulm qilmagan agar o'sha miqdorda yaxshilik bo'lsa uni bir necha barobar ko'paytirur va o'z huzuridan ulug' mukofot jannat ato etadi har bir ummatdan o'z payg'ambarini guvoh sifatida keltirganimizda va sizni ey Muhammad ularga guvoh qilib keltirganimizda ularning holi ne kechur kofir bo'lganlar va payg'ambarga itoatsizlik qilganlar o'sha kuni yer bilan yakson bo'lishni orzu qiladilar u yerda ular Allohdan biror gapni yashira olmaydilar. Ey iymon keltirganlar, toki gapirayotgan gapingizni o'zingiz biladigan bo'lguningizgacha mast hollaringizda namozga yaqinlashmangiz. Yana junub nopok hollaringizda ham to poklanmaguncha namozga yaqinlashmangiz. magar safarda bo'lsangiz bu mustasnodir bordiyu betob yoki safarda bo'lsangiz yoki sizlardan birortangiz hojatxonadan chiqqan bo'lsa yoxud xotinlaringiz bilan yaqinlik qilgan bo'lsangiz u g'usul qilishga suv topa olmasangiz pokiza yer tuproq tosh qum chang kabilar bilan tayammum qilib yuzlaringiz va qo'llaringizga surting albatta Alloh af etuvchi va kechiruvchidir kitob Tavrotdan nasibador bo'lgan kishilar gumrohlikni sotib olayotganlari va to'g'ri yo'ldan adashishlaringizni xohlayotganlarini ko'rmaysizmi Allah dushmanlaringiz kim ekanini yaxşıraq biluvchidir. Allohning o'zi yetarli do'st, Allohning o'zi yetarli yordamchidir. Yahudi bo'lganlar orasida shundaylari ham borki, Allohning so'zini o'z o'rnidan o'zgartiradilar va tillarini burib dinga ta'na yetkazish g'arazida eshitdik va bo'yin sunmadik eshitilmas so'zlarni eshit va bizni asra deydilar agar ular tingladik va bo'yin sundik eshit va bizga ham nazar qil deganlarida o'zlari uchun yaxshiroq va to'g'riroq bo'lar edi lekin ularni Alloh kufrlari sababli la'natladi. Bas ularning ozgina qismidan boshqalari iymon keltirmaydilar. Ey kitob berilgan kimsalar, yuzlarni sidirib teskari qilib yuborishimizdan yoki ularni xuddi shanba egalarini la'natlaganimizdek la'natlashimizdan oldin sizlardagi narsa Tavrotni tasdiqlovchi holida nozil qilgan kitobimiz Qur'onga iymon keltiringiz. Allohning amri albatta ado etiluvchidir. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirish gunohini kechirmagay. Va lekin ana shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalaridan kechirur kim Allohga shirk keltirsa demak u ulkan gunohni to'qib chiqardi o'zlarini poklayotgan kimsalarni ko'rmaysizmi haqiqatan Alloh kimni xohlasa o'shani poklaydi Alloh tomonidan xurmo danagining ipichi ham zulm qilinmaydi Alloh sha'niga qanday yolg'on to'qishlarini ko'ring bu tuhmatning o'zi aniq gunoh uchun yetarlidir kitob tavrotdan nasibador bo'lganlarning jibit va tog'utga sig'inishlarini va kofirlarga shular mo'minlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldadir deyishlarini ko'rmadingizmi ana o'shalar Alloh la'natlagan kimsalar kimni Alloh la'natlagan bo'lsa unga hech qanday yordamchi topa olmaysiz yoki ularda biror hukmronlikdan ulush bormi mabodo bo'lganda ham odamlarga undan zarracha bermagan bo'lar edilar yoki ular Alloh o'z fazlidan bergan ne'matlari uchun odamlarga hasad qilishadimi axir biz ilgari ham Ibrohim nasliga Yusuf Davud Sulaymon kabi zotlarga kitob hikmat berib yana ularga buyuk mulk hukmronlik ham ato etgan edik-ku ular ichida unga muhammadga iymon keltirganlari ham undan yuz o'girganlari ham bo'ldi jahannam ular uchun yetarli olovdir albatta oyatlarimizni inkor etuvchilarni do'zaxda kuydirgaymiz azobni tortsinlar deb terilari kuyib bitishi bilan o'rniga boshqa yangi terilarni almashtirib turamiz. Albatta Alloh qudratli va hikmatlidir. Iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarni esa abadiy yashaladigan ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar jannatga kiriturmiz ular uchun u yerda pokiza juftlar bor va ularni qalin soyalarga kiriturmiz haqiqat Alloh omonatni o'z egalariga topshirishingiz va odamlar o'rtasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishingizga buyurar albatta Alloh sizlarga yaxshigina nasihat qilur. Albatta Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat etingiz. Payg'ambarga va o'zlaringizdan bo'lmish boshliqlarga itoat etingiz. Bordi-yu, biror narsada din ishida kelisha olmay qolsangiz, Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsangiz, uni Allohga va payg'ambariga havola qilingiz. Mana shu yaxshiroq va yechimi chiroyliroq ishdir. O'zlarini sizga nozil qilingan Qur'on va sizdan oldin nozil qilingan ilohiy kitoblarga iymon keltirgan deb hisoblaydiganlarning hukm so'rab tog'ut shayton huzuriga borishni xohlayotganlarini ko'rmadingizmi vaholanki uni inkor etishga buyurilgan edilar shayton esa ularni to'g'ri yo'ldan uzoq muddat adashtirishni xohlaydi ularga Alloh nozil etgan Qur'on va payg'ambar so'zlarini muzokara qilishga kelingiz deyilsa munofiqlarning sizdan qochib teskari qarab ketishlarini ko'rasiz o'z qilmishlari tufayli boshlariga biror musibat tushgandan keyin sizga kelib biz faqat yaxshilikni va o'rtani isloh etishni xohlagan edik deb Alloh nomi bilan qasam ichishlarida qanday bahona bo'larkin ana o'shalarning dillaridagi narsa munofiqlikni Alloh bilur bas siz ulardan yuz o'giring ularga nasihat qiling va o'zlari haqida yetuk so'z ayting qaysi bir payg'ambarni yuborgan bo'lsak Allohning izni bilan unga itoat qilinishi uchun yuborganmiz agar ular o'zlariga zulm qilgach darhol sizga kelishib Allohdan kechirim so'raganlarida va payg'ambar ham ular uchun kechirim so'raganda Allohni kechiruvchi va rahim shafqatli ekanini bilgan bo'lar edilar. Bas Rabbingiz haqqi ular o'rtalaridan chiqqan nizolarga sizni hakam qilmagunlaricha va so'ngra chiqargan hukmingizdan dillarida tanglik sezmay to'la taslim bo'lmagunlaricha zinhor iymon keltirmagaylar agar biz ularga o'zlaringizni o'ldiring yoki yurtingizdan chiqib keting deb buyurganimizda edi oz qismidan boshqasi uni qilmagan bo'lur edilar bordiyu ular aytilgan nasihatlarga muvofiq ish qilganlarida edi o'zlari uchun yaxshiroq va iymonlari mustahkamroq bo'lur edi o'shanda biz ham ularga o'z huzurimizdan ulkan mukofot bergan bo'lar edik shuningdek ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan bo'lar edik kimda kim Alloh va payg'ambarga itoat etsa aynan o'shalar Allohning in'omiga erishgan zotlar ya'ni payg'ambarlar siddiqlar shahidlar va solih kishilar bilan birgadirlar ular hamroh sifatida naqadar go'zaldir bu Allohdan bo'lgan fazldir Alloh yetarli darajada bilimdondir ey iymon keltirganlar yovga nisbatan ehtiyot chorasini ko'rgach guruh guruh bo'lib yoki hammangiz jam bo'lib qo'zg'adingiz darhaqiqat ichlaringizda jangga bormay ortda qoladigan sizlarga biror musibat yetsa Alloh yorlaqab ular bilan birga jangga hozir bo'lmadim deydigan kishi ham bor bordi-yu sizlarga Allohdan fazl g'alaba yetsa xuddi sizlar bilan uning o'rtasida aloqa bo'lmaganidek koshki edi men ham ular bilan birga bo'lganimda ulkan yutuq o'ljaga erishgan bo'lar edim deb aytishi ham aniq Alloh yo'lida dunyo hayoti evaziga oxiratni sotib oladiganlar jang qilsinlar kimda kim Alloh yo'lida jang qilsa-yu, o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, albatta unga ulkan mukofot ato etajakmiz. Sizlarga ne bo'ldiki, Alloh yo'lida va ey Rabbimiz aholisi zolim bo'lgan ushbu shahardan bizni chiqargin bizga o'z huzuringdan bir do'st bergin va bizga o'z huzuringdan bir yordamchi ato etgin deyayotgan bechora erkak ayol va bolalar ozodligi uchun jang qilmaysizlar iymon keltirganlar Alloh yo'lida jang qiladilar kofirlar esa tog'ut shayton yo'lida jang qiladilar sizlar shaytonning do'stlariga qarshi jang qilingiz albatta shaytonning makri zaifdir qo'llaringizni jangdan tiyib hozircha namoz o'qib zakot berib turingiz deyilgan kishilarni ko'rmadingizmi ularga jang farz qilingach esa bir qismi xuddi Allohdan qo'rqqandek yoki undan ham ko'proq odamlardan qo'rqa boshladilar va aytdilarki ey Rabbimiz nega bizga jangni farz qilding bizni ajalimizni ozgina muddatga kechiktirsang bo'lmasmidi ayting dunyo lazzati qisqadir taqvoli kishiga esa oxirat yaxshidir xurmo danagining ipcha ham Alloh tarafidan zulm qilinmaysiz qayerda bo'lsangiz ham o'lim sizlarni topadi hatto mustahkam qal'alar ichida bo'lsangiz ham ularga biror yaxshilik yetsa bu Allohdan deydilar agar ularga biror noxushlik yetsa bu sizdan deb aytadilar hammasi Allohdandir deng ularga bu qavm kishilariga nima bo'ldiki gapni anglay olmaydilar sizga qanday yaxshilik yetsa u Allohdandir sizga qanday noxushlik yetsa u o'zingizdandir sizni odamlarga payg'ambar qilib yuborganmiz guvohlikka esa Alloh o'zi yetarlidir kimda kim payg'ambarga itoat etsa demak u Allohga itoat etibdi kimda kim bosh tortsa sizni ular ustidan qo'riqlovchi qilib yuborganimiz itoat etamiz deydilar lekin huzuringizdan chiqqanlarida ularning bir toifasi siz aytgan gapning teskarisiga til biriktiradilar Alloh ularning til biriktirishlarini yozib qo'ygan siz esa ulardan yuz o'girib Allohga tavakkul qiling Alloh vakillikka kifoya etuvchi zot Qur'on oyatlarining ma'nolari haqida chuqurroq fikr yuritmaydilarmi? Agar u Allohdan o'zganing huzuridan kelgan bo'lsa edi, unda ko'pgina qarama-qarshi gaplarni topgan bo'lar edilar. Ularga jang maydonidan omonlik yoki xavfli ish xabari kelsa, uni yoyib yuboradilar. agar uni payg'ambarga yoki o'zlaridan bo'lgan amirlarga yetkazsalar uni bilib olishni istovchilar o'shalardan bilaverar edilar agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi ozchilikni hisobga olmaganda ko'plaringiz shaytonga ergashib ketgan bo'lur edingiz bas Alloh yo'lida jang qiling. Siz o'zingizdan boshqalar uchun javobgar emassiz. Mo'minlarni jangga undang, shoyat shunda Alloh kofirlarning shiddatini so'ndirsa. Allohning shiddati eng keskin va jazosi ashaddidir. Kimda kim yaxshi shafoat ila birovni himoya qilsa unga ham o'sha himoyasidan nasiba savob bo'lur kimda kim yomon shafoat ila birovni himoya qilsa unga ham o'sha himoyasidan nasiba gunoh bo'lur Alloh har narsaga qodirdir qachon sizlarga biror salomlashish iborasi bilan salom berilsa sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha iborani qaytaringiz albatta Alloh har bir narsani hisobga oluvchi zotdir Alloh undan o'zga iloh yo'qdir u sizlarni albatta qiyomat kuniga yig'ajak kim unda shubha yo'qdir kim ham Allohdan ko'ra rost gapiruvchiroq ekan sizlarga ne bo'ldi kim munofiqlarga nisbatan ikki guruh bo'lib oldingiz holbuki Alloh ularni qilmishlari tufayli oldingi hollariga kufrga qaytardi Alloh adashtirgan kimsalarni hidoyatga solmoqchimisiz? Kimki Allah adashtirgan bo'lsa, unga sira yo'l topa olmaysiz. Ular o'zlari kofir bo'lganlaridek, sizlarning ham kofir bo'lib, ular bilan barobar bo'lishingizni istaydilar. To Alloh yo'lida hijrat qilmagunlaricha ulardan hech kimni do'st tutmangiz agar bosh tortsalar ularni qayerda topsangiz tutib o'ldiringiz ulardan o'zingizga hech qanday do'st va yordamchi tutmangiz faqat oralaringizda ahdnoma bo'lgan qavmga kelib qo'shilgan yoki sizlar bilan yoxud o'z qavmi bilan urushaverib dillari tang bo'lgach huzurlaringizga qaytib kelganlar bundan mustasnodir agar Alloh xohlasa ularni ustingizga hukmron qilib qo'ygan va ular albatta sizlarga qarshi jang qilgan bo'lar edilar agar sizlardan chetlanib sizlarga qarshi jang qilmay sulhni taklif qilsalar Alloh sizlarga ular uzra qarshi chiqishga yo'l bermaydi yana ulardan boshqa munofiqlarni ham uchratasizlarki ular sizlardan ham xotirjam o'z qavmlaridan ham xotirjam bo'lishni xohlaydilar qachon bir fitna kufrga burib qo'yilsalar o'zlarini unga oturlar agar ular sizlardan chetlanmasalar sulhni ham taklif qilmasalar va qo'llarini ham sizlarga qarshi urushishdan tiymasalar ularni tutib qayerda topsangiz o'ldiraveringiz ana o'shalar ustidan sizlarga aniq hukmronlik berib qo'ydi mo'min ikkinchi bir mo'minni faqat yanglishibgina o'ldirib qo'yishi mumkin kimda kim mo'minni yanglishib o'ldirgan bo'lsa uning zimmasiga bir mo'min qulni ozod qilish va u marhumning oilasiga agar kechib yubormasalar xun to'lash farzdir agar marhum sizning dushmaningiz qavmidan bo'lib o'zi mo'min bo'lsa bir mo'min qulni ozod qilish buyuriladi agar u sizlar bilan ular o'rtasida sulh tuzilgan qavmdan bo'lsa uning oilasiga xun to'lash va bir mo'min qulni ozod qilish buyuriladi kimda kim qul topmasa ikki oy muttasil ro'za tutish bilan kifoyalanadi bu Alloh tomonidan kechirim o'rnidadir Alloh bilim va hikmat egasidir kimda kim qasddan bir mo'minni o'ldirsa uning jazosi jahannamda abadiy qolishdir yana unga Alloh g'azab qilgay la'natlagay va unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygay ey iymon keltirganlar Alloh yo'lida safarga chiqqaningizda aniq ish tutingiz sizlarga salom bergan yoki taslim bo'lgan kishiga bu dunyo matohini o'ljani ko'zlab mo'min emassan demangiz Allohning huzurida ko'p o'ljalar bordir. Ilgari sizlar ham shunday iymoningizni sir tutar edingiz. So'ngra sizlarga Alloh ne'mat ato etdi. Bas aniqlab ish tutingiz. Albatta Alloh barcha ishlaringizdan xabardordir. Uzursiz bo'la turib, uyida o'tiruvchi mu'minlar bilan Alloh yo'lida mollari va jonlari bilan jihad qiluvchilar teng bo'lmaydilar. Alloh mollari va jonlari bilan jihad qiluvchilarni uyida o'tiruvchilardan ko'ra ortiq darajali qildi. Hammasiga ham Alloh chiroyli savob va'da qildi. Alloh ulkan mukofot taqsimida o'tiruvchilardan ko'ra mujohidlarni buyuk ajr bilan afzal etdi undan Allohdan berilmish darajalar mag'firat va rahmat ham shular jumlasidandir Alloh kechiruvchi va rahimlidir albatta o'zlariga zulm qiluvchilarning jonini olgan farishtalar ularga qaysi holda bo'ldingiz desalar ular yer yuzida bechora hol edik deb aytadilar farishtalar Allohning yeri unda hijrat qilishlaring uchun yetarlicha keng emasmidi deydilar ana o'shalarning joyi jahannamdir naqadar noxush joy bu faqat biror chora tadbirga qodir bo'lmagan va hijratga yo'l topa olmaydigan nochor erkak ayol va bolalar borki aynan o'shalarni shoyat Alloh af etsa Alloh af etuvchi va kechiruvchi zot kimda kim Alloh yo'lida hijrat qilsa yer yuzida ko'p boshpana va kenglik topadi har kim Alloh va uning payg'ambari sari hijrat qilib o'z uyidan chiqsa-yu so'ngra yo'lda unga o'lim yetsa albatta uning mukofoti Alloh zimmasidadir Alloh kechiruvchi va rahimli zotdir yer yuzi bo'ylab safar qilganingizda agar kofirlarning sizlarga fitna hujum qilishidan qo'rqsangiz namozni qasr qisqa qilishingizda sizlar uchun gunoh yo'qdir zero kofirlar sizlarga aniq dushmandir har qachon siz ey muhammad ular sahobalaringiz orasida bo'lib namozlariga imomlik qilsangiz ularni ikki qismga bo'ling ulardan bir qismi siz bilan birga namozga tursin ikkinchi qismi qurollarini olsin va yovdan mudofaa qilib tursin sajda qilishgach ya'ni bir rakat o'qishgach ortingizga qo'riqlash uchun borib tursinlar o'qimagan qism kelib siz bilan namozni o'qisin yana ehtiyot choralarini ko'rib qurollarini qo'lga olsinlar kofirlar sizlar qurol va anjomlaringizdan g'aflatda bo'lgan paytingizda birdaniga hamla qilishni xohlaydi agar yomg'irdan aziyat cheksangiz yoki bemor bo'lsangiz qurollaringizni yechib qo'ysangiz sizlarga gunoh bo'lmas ammo ehtiyot choralaringizni ko'rib qo'ying albatta Alloh kofirlar uchun xorlovchi azobni tayyorlab qo'ygan namozni ado etib bo'lganingizdan so'ng turgan o'tirgan va yonboshlagan hollaringizda ham doimo Allohni yod eting yov xavfdan xotirjam bo'lsangiz namozni mukammal ado etingiz zero namoz mo'minlarga vaqti tayin etilgan va farz deb bitilgandir yov qavmning izga tushishda sustlik qilmangiz agar urushdan azob chekayotgan bo'lsangiz ular ham xuddi sizlardek azob chekmoqdalar sizlar Allohdan ular umid qilmagan narsani umid qilasiz Alloh bilim va hikmat egasidir albatta biz sizga ushbu kitob Qur'onni odamlar orasida Alloh ko'rsatgan yo'l bilan hukm etishingiz uchun barhaq nozil etdik. Xiyonatchilarga esa himoyachi bo'lmang. Yana Allohdan kechirim so'rang. Albatta Alloh kechiruvchi va rahimlidir. O'zlariga xiyonat qiluvchilar haqida tortishib o'tirmang albatta Alloh xiyonatchi va jinoyatchi bo'lgan kimsani sevmaydi jinoyatlarini odamlardan yashiradilar lekin Allohdan yashira olmaydilar Alloh rozi bo'lmaydigan gaplar rejasini xufiyona tuzayotganlarida ham u ular bilan birga edi Alloh ularning qilmishlarini qamrab oluvchidir. Ey sizlar, bu dunyo hayotida-ku ularning yonini oldingiz. Qiyomat kunida ularni kim himoya qilib yonlarini olur yoki ularga kim vakil bo'lur? Kimda kim biror yomon ish qilsa, yoki o'z joniga jabr qilsa so'ngra Allohdan kechirim so'rasa Allohning qanchalik kechiruvchan va rahimli ekanini idrok etadi har kim gunoh ish qilsa faqat o'zining zarariga qilgan bo'lur Alloh bilim va hikmat egasidir har kim biror xatolik yoki gunoh ishga qo'l ursa-yu, so'ngra unda begunoh odamni ayblasa, albatta bo'xton va aniq gunohni bo'ynida ko'targan bo'lur. Agar sizga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida edi, ularning bir toifasi sizni adashtirishga azmu qaror qilgan edilar. Ular o'zlarinigina adashtiradilar sizga esa biror zarar yetkazmaydilar Alloh sizga kitob va hikmatni nozil qildi va bilmaganingizni bildirdi Allohning sizga nisbatan fazli buyukdir ularning ko'p shivirlashib gaplashishlarida yaxshilik yo'qdir magar sadaqa berishga ezgulikka yoki odamlar o'rtasini isloh qilishga buyurgan bo'lsalar bu yaxshidir kimda kim Alloh rizosi uchun shu ishlarni qilsa unga ulkan mukofot berajakmiz kimga hidoyat aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga muxoliflik qilsa va mo'minlar yo'lidan o'zgasiga ergashsa biz uni o'zi ketayotgan yo'liga qo'yib beramiz va oxiratda uni jahannamda kuydiramiz naqadar noxush joy u albatta Alloh o'ziga biror narsa sherik qilinishini kechirmaydi bundan o'zga gunohlarni o'zi xohlagan kishilar uchun kechirgay kimda kim Allohga shirk keltirsa demak u to'g'ri yo'ldan juda uzoqqa adashibdi ular mushriklar Allohni qo'yib faqat ayollar Lot, Uzzo va Manot otli but sanamlarga sig'inadilar yoki isyonkor shaytonga sig'inadilar Alloh uni shaytonni la'natladi u dedi albatta bandalaringdan belgilangan ma'lum ulushimni olurman ularni adashtiraman ularni hoyu havasga cho'ktiraman ularga buyuraman hayvonlarning quloqlarini kesadilar ularga buyuraman Allohning yaratganlarini o'zgartiradilar. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutsa, uning aytganlarini bajarsa, demak u aniq ziyon qilibdi. Ularga shayton va'da beradi, ularni xoyu havasga soladi. Shayton ularga g'urur vasvasasidan o'zga narsani va'da qilmaydi. ana o'shalarning joyi jahannamdir undan qutulishga chora topa olmaydilar iymon keltirib solih ishlarni qilganlarni esa ostidan anhorlar oqadigan jannat bog'lariga kiriturmiz ular u yerda abadiy qolib yasharlar bu Allohning haqqoniy va'dasidir Allohdan ko'ra kim rostgo'yroqdir? Bu sizlarning orzularing bilan ham emas. Ahli kitoblarning orzulari bilan ham erishadigan narsa emasdir. Kimki yomonlik qilsa, o'sha yomonlik bilan jazolanur. O'ziga Allohdan o'zga na biror do'st topadi va na biror yordam aytchi kimki u xoh erkak bo'lsin xoh ayol mo'minlik holida savobli ishlar qilsa aynan ular jannatga kirurlar va ularga xurmo danagining ipichi ham zulm qilinmagan ezgu ish qiluvchi holida yuzini Allohga bo'yin sundirgan va to'g'ri yo'l sanalmish ibrohim diniga ergashgan kishidan boshqa kimning dini chiroylidir vaholanki Alloh ibrohimni o'ziga do'st tutgandir osmonlar va yerdagi borliq Allohnikidir Alloh har narsani ihota etuvchidir sizdan ey muhammad ayollar to'g'risida fatvo so'raydilar ayting ular to'g'risida sizlarga Alloh fatvo berur shuningdek kitob Qur'onda tilovat qilinadigan oyatlar ham yetim ayollar ular uchun farz qilingan narsa mahrni bermasdan nikohingizga olishga qiziqishingiz zaif bolalar va yetimlarga nisbatan adolatli turishingiz zarurligi haqida nimaiki yaxshilik qilsangiz Alloh albatta uni biluvchidir qaysi bir xotin eridan ko'ngilsizlik yoki voz kechishidan qo'rqsa ikkisining o'rtasini isloh qilib olishlarida ularga gunoh yo'q sulh ajralishdan yaxshiroqdir nafslarga baxillik bitilgan agar xotinlaringizga yaxshilik chiroyli muomala qilsangiz va Allohdan qo'rqsangiz albatta Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir ya'ni ajrini beradi har qancha istasangiz ham xotinlaringiz o'rtasida adolatli bo'la olmaysiz bas biriga butunlay berilib ketib ikkinchisini muallaq holda tashlab qo'ymangiz agar ular bilan munosabatingizni adolat asosida tuzatsangiz va taqvoli bo'lsangiz albatta Alloh kechirimli va rahimli zot agar ikkisi er xotin biror sabab bilan ajralishib ketsa Alloh ularning har birini o'z kengligidan rizqi bilan ta'minlab qo'yadi Alloh karami keng va hikmat sohibidir osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir sizlardan oldingi kitob berilganlarga va sizlarga ham Allohdan qo'rqingiz deb amr qilganmiz. Agar kufrni ixtiyor etsangiz, bas albatta osmonlar u yerdagi narsalar Allohnikidir. Alloh behojat va hamd egasidir. Osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir zotan Alloh vakillikka kifoyadir agar u xohlasa ey insonlar sizlarni ketkazib yo'q qilib boshqalarni keltiradi Alloh bunga qodirdir kimki bu dunyo savobini istasa bilib qo'ysinki Alloh huzurida ham bu dunyoning ham oxiratning savobi bordir. Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar, adolatda barqaror turib, o'zlaring yoki ota-onalaring va qarindoshlaring zarariga bo'lsa-da, Alloh uchun to'g'ri guvohlik bering. qilingiz u guvohlik beriluvchi boy bo'ladimi kambag'al bo'ladimi Alloh u ikkisiga ogohlik jihatidan yaqinroqdir bas adolatli bo'lishingiz uchun havoyi nafsga berilib ketmangiz agar tillaringizni bursangiz yoki guvohlikdan bosh tortsangiz albatta Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Ey iymon keltirganlar, Allohga, payg'ambariga, shu payg'ambariga nozil qilgan kitob Qur'onga hamda ilgari nozil qilgan kitobga iymon keltiringiz. Kimki Allohni farishtalarini kitoblarini payg'ambarlarini va oxirgi kun qiyomatni inkor etsa demak u juda uzoq qattiq adashibdi darhaqiqat iymon keltirib so'ngra kufrga ketgan keyin yana iymon keltirib so'ngra yana kofir bo'lgan so'ngra kufrlari ortib borganlarga nisbatan Alloh sira mag'firat etadigan va to'g'ri yo'lga soladigan emasdir. Munofiqlar uchun alamli azob borligi haqida ularga bashorat berib qo'ying. Ular mu'minlarni qo'yib, kofirlar bilan do'st tutinadilar. O'sha kofirlardan kuch-quvvat izlaydilarmi? Bor kuch-qudrat Allohnikiku Alloh sizlarga kitobda Allohning oyatlari inkor etilayotgani va mazah qilinayotganini eshitsangiz, to boshqa gapga o'tmagunlaricha ular bilan birga o'tirmangiz deb oyat nozil qilgan edi. Albatta, sizlar unda birga o'tirganda ular bilan gunohda tengsiz albatta Alloh barcha kofirlar va munofiqlarni jahannamga jam qiluvchidir ular munofiqlar sizlarni kuzatib turadilar agar sizlarga Allohdan fathu zafar g'alaba bo'lsa sizlar bilan birga emasmidik o'ljadan bizga ham beringiz deyishadi yu g'alabadan kofirlarga nasib etsa sizlardan ustun turgan va sizlarni mo'minlardan himoya qilgan biz emasmi deyishadi ular haqida Allohning o'zi qiyomat kuni hukm chiqaradi Alloh kofirlar uchun qiyomat kuni mo'minlarga qarshi sira yo'l bermaydi darhaqiqat munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir ular namozga tursalar ham dangasalik bilan odamlar ko'rsinga turadilar va Allohni juda kam esga oladilar ular oraliqda sarsondirlar na uyoqlik emaslar vana bu yoqlik kimniki Alloh adashtirsa unga sira yo'l chora topa olmaysiz ey iymon keltirganlar mo'minlar qolib kofirlar bilan do'st tutinmangiz o'zingizga qarshi Alloh uchun aniq hujjat paydo qilmoqchimisiz albatta munofiqlar do'zaxning eng tubida bo'lurlar ularga o'shanda biror yordamchi topmaysiz illo shu dunyoda tavba qilib o'zlarini tuzatgan Alloh bilan bog'lanib dinlarini Alloh uchun xolis qilganlar aynan ular mo'minlar bilan birga bo'lurlar mo'minlarga esa Alloh buyuk mukofot ato etur. Agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz, Alloh sizlarni azoblab nima ham qiladi? Alloh shukrni qabul etuvchi va biluvchi zot.